Buksan natin yung ating Bible sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 4. New Testament. Unang aklat sa New Testament, Mateo, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 4. Yan ang ating homilya, homily sa umagang ito. Okay, nais kong basahin. <clears throat> Ganito yung nangyari. Matthew 4 verse 1 hanggang 4. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. Yan. At nang siya'y makapag-ayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat sumagot si Jesus at sinabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan ang salita ng Diyos at pagpalainawa ng Panginoon ang ating pagbubulay sa umagang ito. Matutuon tayo sa talatang apat, yung ating pagbubulay. Ako ay fan bilang isang early or siguro middle millennial. Ako'y fan ng sikat na palabas nung panahon namin na Kamen Rider Black or Mask Rider Black. Ganyan. Gustong gusto ko si Robert Akisuki. Lalo tigit kapag siya ay kumbaga sa wikang Japanese ay mag-henshin. Although para kay Be, meron akong kakaibang <laughs> synonyms doon. Henshin means transformation. At merong kalaban itong si Mask Rider Black na sa 53 episodes ng Mask Rider Black matatagpuan or masusuri ninyo na habang pinapanood yung palabas na yun, matitril ang puso ninyo, masusurprise, matitril, kakabahan, sino ba talaga itong kalaban ni Mask Rider Black? Merong tatlong kumbaga servants itong pinaka pinuno or lord sa mundo ng Mask Rider Black mga tatlong uh, servants ng tinaguri ang Lord of Darkness na yon na ang pangalan ay Golgom or sa wikang Tagalog binanggit Gorgom yan. so ang kalaban ni Mask Rider Black sa mundong yon ay si Gorgom or Golgom at itong si Golgom meron siyang tatlong servants nakapansin-pansin sa writer ng Japanese na napalabas na yon at ah, uh, ah, ang tawag doon uh, show, ano, ah, kalimutan ko eh, ganyan. Pero yung tatlong servants nitong si Lord Golgom na yon ay mga pari, mga saserdote, may kanya-kanyang abilidad. At itong saserdote na ito, itong mga priest na ito, uh, kanilang uh, ibinibigay yung kanilang influence sa iba't ibang larangan ng ng ng bayan o kumbaga sa, sa ng Japan ganon hawak nilang education hawak nilang government hawak nilang sports hawak nilang recreation everything na may kinalaman sa buhay ng tao sa sa kanyang social life hawak-hawak ng tatlong paring ito na siyang servants ni Golgon at sa bandang huli bilang mga tagapanood noon bata pa ako noon binata ganun Sabik na sabik ako malaman kung sino yung si ko. At hindi ko nalaman nung bata ako kung sino talaga si Golgum kasi minsan natatapos na lang yung Mask Rider Black uh, hindi ko napanood o kaya hindi na ipagpatuloy sa ABS-CBN. Natapos ko lang yung Mask Rider Black nitong dumating ang COVID-19 at na-download ko yung buong episodes ng Mask Rider Black. Kaya salamat sa uh, talagang sa internet at sa, sa ganong link. At nalaman ko na lang na itong si Golgom pala na kalaban ni Mas Rider Black, ipinakita sa bandang huli yung tunay na nature ng kalaban na yon, ng Lord of Darkness na yon, na yung ginamit ng may akda ng pelikulang yon na itsura ng Lord of Darkness na yon na si Golgong, ay walang iba kundi isang nag-aapoy na maitim na malaking puso. Malaki, sayang, wala, wala, wala pa tayong PowerPoint. Pero darating yan. Pero, pero yun, kung may, kung may lalarawan ko sa inyo, kung pwede kong ma-snapshot sana yon isa siyang malaking puso, maitim na puso na nag-aapoy Lord of Darkness. And then na-realize ko, medyo konting research lang dun sa palabas na yon. And then pagmumuni-muni rin sa sinasabi ng author dun sa palabas na yon na just to make, ayo ko mang spoil ng pelikula, no? pero nung, nung sa katapusan na, sabi ng Gorgom na yon ma, sa totoo lang, Mask Rider Black, hindi mo ako matatalo Maaring sa tagpong ito matalo mo ako, pero hanggat mayroong tao na pinananahanan ng masamang puso, nabubuhay ako. Nabubuhay ako. Yun ang sabi ni Gordon. Pwede mo akong malupig sa ganitong labanan natin ngayon, pero hanggat mayroong tao na mayroong masamang puso, nanduroon ako. Nanduroon ako. So hindi mo ako malulupi. Magpapatuloy ako, Mas Rider Black. And then sabi na Mas Rider Black, hanggat nandito ang, ang tawag niya Kingston, ako'y patuloy na lalaban sa So ang point is, laging merong digmaan ng good and evil. Pero ang gusto kong i-point doon sa ganong illustration na yon ay yung itsura ng kalaban, yung nature ng kalaban na walang iba kundi isang maitim na puso. And then kung susulya pa natin yung New Testament natin, yung bagong tipan, napakayaman ng Christian theology sa pagpapaliwanag ng New Testament na yung kasalanan, yung sa theology na tinatawag nating total depravity o sa isa pang banggit na original sin, sa wika ni Paul, ginamit niya sa New Testament yung katagang sarx. Yung Greek uh, word, muntik na ako mapabisaya, yung Greek word na sarx. May dalawa kasing paggamit sa New Testament para bigyan ng difference yung laman, yung body. Yung una, marahil narinig nyo na, soma. That's why kung may mga psychiatrists o psychologists, minsan pwede nyong ma marinig sa kanila, yung taong yan, yung kanyang nararamdaman, psychosomatic lang. Ang ibig sabihin nun, cause lang ng kanyang utak, yung nararamdaman ng kanyang soma, katawan. Yung soma, eto yon, mabuti yon. Yan yung temple ng Holy Spirit, soma. Pero kapag gumagamit si Pablo ng katagang flesh sa King James Version o sa Tagalog natin, laman o para masigit na ma-describe, binigyan ng, ng dalawang kataga, dalawang salita, pita ng laman. Grego, isang salita lang ang mababasa, sarx, pero isinalin ng ating mga dalubhasang uh, scholar ng Biblia na pita ng laman or lust of the flesh. Kasi itong sarx na to, hindi lang siya kaya ah, katawan, pero may desire o sistema sa loob na, nag, na tinatawag nating pita o silakbo pagnanasa ng laman. Yan yung SARS. Pero sa bansag ni Pablo, kung i-define niya kung anong ibig sabihin ng flesh o lust of the flesh sa New Testament, gamit ang Romans chapter 7 lamang, verse 20, ang kanyang bansag dyan o yung kanyang definition sa sarts of flesh o pita ng laman ay ito, sin that dwells in me kasalanan na nananahan sa akin. Or to make it clear sa ating mga sa atin ngayon, kasalanan na nananahan sa aking puso. Kasalanan na nananahan sa aking pagkatao. Yan yung definition ni Paul sa isang napaka uh, gandang theology or doctrine nating Christian na tinatawag na original sin kung narinig nyo na yan, pero kapag sinabing original sin, yan yung namana nating kasalanan na kalikasan mula sa bumagsak na si Adan. Okay? Next time, pwede nating pag-aralan yan. Pero yun yung theological definition or basic na pakahulugan ng original sin. Naman ng lumang kalikasan, naman ng lumang pagkatao, or naman ng makasalanang kalikasan mula sa nagkasala o bumagsak na si Adan. Yan ang sin nature. Yan yung sawika pa nga ni Kamen Rider Black, Lord, darkness o Golgom. Yan ang Golgom. Yan ang masamang puso. Okay? So yan ang SARS. And then, gamit pa ng paglalaro ng salita ni Paul sa Romans chapter 7, meron siyang kataga na ginagamit yun sa Romans chapter 7, isang kapansing-pansing kataga na sabi niya, law of sin sinali ng ating mga dalubhasang tagapagsali ng Biblia na tuntunin ng kasalanan o kautusan ng kasalanan o batas ng kasalanan. Nang kapag sinabing batas ng kasalanan, ang gusto niya lang puntiryahin sa basic na pananalita ay tuntunin, sistema at takbo ng kasalanan yon na nananahan sa aking puso. So ganito no, balikan ko. Merong sin nature, na ang ibig sabihin, namana natin yung bumagsak na kalikasan ni Adan at yung bumagsak na kalikasan na yon and by the way, just a footnote lang dito, no? maganda to. At pinasika to ni Arsis Prol, Sabi niya, sinner tayo, o oh, sabi ng Tagalog na lang, makasalanan tayo, hindi dahilan sa nagkakasala tayo. Kundi, makasalanan tayo kasi likas natin ito or kung isasalin ko ba, makasalanan tayo kasi makasalanan tayo. In other words, likas natin yon likas. And so yung action, yung kilos o yung kilos loob ng pagkakasala ay cause ng loob na makasalanan. And so, kapag titingnan natin ang mundo gamit ang pananaw ng Biblia, kapag sinabi ng Biblia yung katagang lahat ay nagkasala, hindi lamang tinutukoy ng Biblia yung aksyon o yung kilos. Ang tinutukoy ng Biblia per se sa pangunahing pananaw o prima facie sa pamukhang pananaw ay yung pagdating sa Diyos kung anong tingin niya sa puso mo na nagmana ng masama o bumagsak o makasala ng kalikasan ni Adan. Yun ang ibig sabihin natin ng pagiging makasalan. Okay? Sa ating pagpapatuloy, higit pa nating maunawaan yan. Pero magandang mai-footnote ko lamang. So yan yung SARS. Pero yung SARS na ito, yung sin that dwells in me, ay mayroon sabi ni Paul na law of sin. So ano tong law of sin? Now, mayaman ito sa theological na pagpapaliwanag at pananaw. Pero mayroon akong tatlong salita upang ipaliwanag sa atin kung ano yung ibig sabihin ng tuntunin ng kasalanan. Una ay yung tinatawag kong egositas, ikalawa ay yung ego volubilis, at ikatlo yung ego mundo. Now, you know, alam niyo naman ako, mahilig ako sa Latin, mahilig akong gumawa ng salita just for the sake na magtunog na matalino ako sa inyong harapan. Okay? But ang ibig sabihin ng egositas, yan yung tinatawag na self. Natandaan niyo siguro kung ano kayo ng psychology o nanonood kayo sa mga anime. Pag sinabing ego, it's the I. Ako yun. Ako. Ego. That's why sabi ni Christ, ego emi natumpa yung kanyang mga kaaway nung siya'y dadakipin na. Ako nga. At yung ating Diyos, siya yung, siya yung talagang Lord of the I. Kasi sabi niya, I am that I am. Ako'y siya ako nga. Now, ganda niyan. Uh, yung ganong kabutihan ng Diyos ng pagiging I am niya, ah, uh, ano bang salitang pwede kong gamitin? Parang nireflect ng tao sa kanyang sarili, ng makasalanan ng tao sa kanyang sarili, at pinasama niya yung reflection sa kanyang sarili, yung paggamit niya ng I am that I am. Anyway, tinutuloy pag sinabing egositas, yan yung pananaw na kung saan sentro ang sarili mo sa iyong pananaw. Sentro ang sarili mo sa iyong pag-iisip. Sa wikang Ingles, sa, yan ay binansagang self self-centeredness. Or sasalin ko pa sa wikang Tagalog, sentrong sarili. Tinitingnan mo ang mundo at ang iyong sarili sa, oy, sa isang napakagandang mythology, ah, met, met, met, mythology, <laughs> mythology, si, si, Nar, si, si Narciso ang Facebook actually sa panahong ito ay napakatinding reflection ng isang alamat na pagkatao na tinawag ng mga Grego na si Narciso. Na namatay yung Narciso na yon, kung nagbabasa tayo ng mga alat minsan, namatay yung Narciso yon kasi every time na maggagala siya sa paligid, lagi siyang titingin na mga siguro dingding o mga bagay-bagay dyan na kung saan-saan sa ano bang bagay sa mundong ito na pwedeng ma-reflect yung aking sarili? At nakita niya na yung batis, ilog, tubig, yung siyang pina, pinakamagandang puntahan niya sa kapaligiran sapagkat yun yung nagbibigay sa kanya ng reflection sa kanyang sarili. Ibig sabihin, etong si Narciso, kapag siya'y maglalakad sa mundo, lagi niyang hinahanap doon yung reflection ng kanyang sarili. And one time, sa kakahilig niyang makita yung kanyang sarili, anong nangyari sa kanya. Habang siya'y tinitingnan na niya yung sarili niya doon sa ilog o oh, sapa yatang yun. Manghang-mangha siya. Giliw na giliw siya sa kanyang sarili. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pagpansin sa sarili. Hanggang ngayon, Naggulat na lang siya habang namamangha siya sa kanyang sarili, naiinlove siya sa kanyang sarili, biglang may bumulagas sa kanyang harapan na isang malaking buaya at kinain siya ng buo. At hindi siya nagkaroon ng self-defense or mabilis na pagka-ilag, ganyan. Hindi siya nakadodge. Bakit? Kasi manghang-mangha siya doon sa tubig na pinagre-reflectan ng kanyang sarili. Kinain si Narciso. At di ba sa panahong ito, ang Facebook ay isa sa online na mundo o software na mundo hindi yeah software na mundo na kung saan yun ang ginagalawan ng tao. May iba, lalo tigit mga kabataan, hindi mabuhay na hindi mabuksan ang Facebook. Yun ang kanilang mundo. Bakit? Kasi yun yung matinding pag ano, eh, yun yung tubig, yun yung salamin na kung saan pwede nilang makita yung sa kanilang sarili at purihin ng iba yung kanilang pagsalamin sa sarili. Yan ang tinatawag na egositas. Self-centeredness, tinatranslate din na selfishness. Selfish o pagkamakasarili. Sentrong sarili. Ikalawa, ego volubilis. Pag sinabing, eto yung, ang buhay mo, sinsentro ka, sin, lagi mong pansin, giliw na giliw ka sa sarili mo, nagre-revolve ka sa sarili mo. So lahat ng bagay dyan, parang solar system, parang ikaw yung araw, ikaw yung maningning, dapat sa earth, rumibold siya sa akin. Ako ang masunod. Parang lahat ng tao dapat ikaw yung sundin. Ego bolobelis. Dapat ang lahat ng bagay mag-revolve sa'yo. So, kasi tingin mo na sa sarili mo self-centered, inilabas mo yon. Nung inilabas mo yon, pati yung tao, pamilya mo, kapatid mo, anak mo, ganyan, asawa mo, gusto mo, ang buhay nila mag-revolve sa'yo. Ikaw yung haring araw na kung saan sa pamagitan ng iyong gravity, oh ano, sumunod kayo lahat sa akin. Yan ang ibig sabihin ng ego, volorialis. At ikatlo, ego mundum, ayun na. Gumawa ka na ng sariling mundo sa utak mo at yung mundong iyon gusto mong ipamana sa ego ng iba, sa iyong kapwa. Parang ganito, mundo ko to, kung gusto mo ako, sige, gustuhin mo rin dapat ang mundo ko. Parang sa nagliligawan, kung talagang mahal mo ako, gawin mo to. Parang ganito. Ang point is, dinadala mo yung tao sa yung kagustuhan, sa yung sa gusto ng yung sarili. Yun ang ibig sabihin ng ego mundo. And so, yan yung pag pagnininalay natin yung Romans chapter 7, yan yung ibig sabihin ni Paul na law of sin. Sin that dwelleth in me. Yan ang kanyang ibig sabihin ng makasalanan ng puso, ng masamang puso. Self-centeredness And then ito, kapansin-pansin, bago pa lamang, bago pa lamang nagkaroon ng pagbagsak ng tao sa Genesis 3, mayroon ng satanas na bumagsak. At yung kanyang pagbagsak ayon sa Isaiah chapter 9, and then kung di ako nagkakamali, Ezekiel something 27 or 28, pride. Ang sabi ni, ang sabi ni Satan, I, I, I, I, I. Magiging tulad ako ng kataas-taas ng Diyos. Ay, ay, ay. That's why sa pride, gusto ko yun, yung ganong illustration. Sa pride, ang center, sa salitang pride, ang center ay I. I. Kapag naghahari ang sarili, kapalaluan niya o pagtataas ng sarili. Yan ang pride. Pride simply means paghahari ng sarili. Yan yun. Etong si Satanas, may kakaiba siyang ginagawa na tinatawag kong cosmosizing na kinuha ko doon sa Romans chapter 12 verse 2 na kung saan ang ginagawa niya, ito yung tao, si Satan gumawa rin ng, ng meron siyang mundum na tinatawag. Kasi meron siyang tatlong source ng, ng temptation sa atin. Okay? Una is yung galing sa kanyang idea na ginamit niya sa Genesis chapter 3. Ikalawa ay yung mula sa ating pito ng laman at ikatlo ay sa pamamagitan ng sanlibutan. Pero pagdating sa mundo o sa sanlibutan, ang ginagawa ni Satan sa mundong ito, ginagawa niyang attractive ang mundong ito. Ginagawa niyang enjoying ang mundong ito, entertaining, entertaining and saka tasty sa panlasa ng sangkatauhan o makasalanang tao. Now, napakayaman ito sa theology actually, pero simple ko lang nasabihin na ang galing ng teknik na ginagawa ni Satanas na upang ang tao ay hindi maakit sa Diyos, yung paligid ng tao, yung tinatawag nating sanlibutan, ay pinoprograma ni Satanas sa pamamaraang kikiliti sa hilig ng masamang puso ng tao. Okay? Ulitin kayo, pinoprogram ni Satanas ang lipunang ito sa paraang kikiliti sa masamang hilig ng puso ng tao. At siyempre yung program na yun, since kumikiliti sa masamang hilig ng puso ng tao, of course yung kanyang ginagawang program, hindi makajos. Hindi makajos. Okay, napakayaman yan sa theology pero hindi ko muna ipagpapaliwanag. And then meron sinasabi si Paul sa wikang Grego dito, at uh, tinatawag na sukimatidzu. Pande. Uh, ah, sukimatidzu, ganon. Na ang ibig sabihin is conformity sa mundo. Yun ang gustong gawin ni Satan. I-conform tayo. Sa halip na i-conform tayo doon sa Diyos na lumikha sa atin. Pag sinabing conform, i-alinsunod tayo. Yung mukha natin parang ikamukha ng Diyos. Parang mamuhay ka ng maka-Diyos salit na makasarili, sa halip na makamundo. Pero sa halip na sana maging makadiyos tayo, mahilig sa Diyos o sa wika pa ni Paul, 2 Timothy chapter 3, lovers of God, mapagmahal sa Diyos. Sa halip na maging ganun tayo, ginagawa tayo ni Satan na, na i-conform o i-alinsunod isang ayon gawing makamundo, makasarili. Na, okay. Next dito dito sa binasa natin kanina sa talatang 4, maraming bagay dito. Maraming bagay dito. Yan nga sinabi ko, ang gusto ni Satan ay hindi tayo gawing makadiyos, kundi makasarili at makamundo. At dito sa talatang 4, napakayaman dito ng ating matututunan. Pero isa lang yung gusto kong ibahagi sa puntong ito. So ayaw tayong gawin ni Satan na maka-Diyos. Okay? Maliwanag yun. And so, bawat purpose, bawat layunin ng kanyang tukso ay hindi makadyos. Okay? Napakaliwanag niya. Walang anumang tukso si Satan na gagawin kang makadyos. Oh, gusto ko sana magbigay ng example dito, gaya ng binigay ko ng example kahapon pero wag na, hahaba ako kapag mag-comment pa ako doon. Pero ulitin ko lang kapag magbigay ng tukso si Satan, yung tuksong yon hindi ka gagawing makajos. So isa yon sa pag-discern. Kung gusto nating malaman na kung yung isang dumadating na bagay sa atin ay tukso, i-decipher natin, i-discern natin. Teka, yung mga question na, Lord, maluluwalhati ka ba dito? Lord, higit ba ako mapapalapit sa'yo dito? Kapag nasasagot yung mga ganong question, maging nega agad, maging negative agad. maaring hindi ito galing sa Diyos. Ah. Kasi kung hindi ako napapalapit sa Diyos, actually kahit blessing pa yon. Kasi, kaya nga temptation, kasi it looks like a blessing. no, Nung nakita ni Eva, yung sabihin ko nilang mansanas, no? Sabi ni Eva, Ayon sa komento ni, ni, ni, ni Moises, yung mansanas ay masarap kainin. Maganda sa paningin. Yun ang paglalarawan ni Moises doon sa senaryong yun habang nakikita ni Eva yung forbidden fruit, oh, let's say na lang mansanas. Now, hindi sa atin ipinapakita sa senaryo ng Genesis 3 na si Satan yung gumawa ng makinang o malinamnam na mansanas niya yung creation. Diyos ang lumika ng malinamnam na mansanas o ng malinamnam sa paningin na forbidden fruit. Dahil ang Diyos, kapag lumika, masarap at maganda, mabuti at banal, kaaya-aya. That's what sabi niya, conclusion niya sa universe na kanyang ginawa. Oh, lahat ay good. Tono, lahat ay maganda. So, galing kay Satan, hindi galing sa kanyang strategy na pinaganda niya yung, yung, yung mansanas. Ganun, hindi. Diyos ang lumikha ng kagandahan nun. Pero pa, paano yun naging paano yung pagkain nun ay naging kasalanan or kabagsakan sa tao at naging tukso ni Satan? Simple lang, ginamit ni Satan yung magandang creation ng Diyos at binigyan yon, kumbaga sa philosophy, ng teleology o ng purpose na gamitin yung sarap at ganda ng magandang creation ng Diyos against the Lord. Against God. Nakainin mo, lasapin mo yung magandang bagay na yon sa paraan na bawal ng Diyos. Actually, sa mga theologians, tinawag nila actually yung uh, forbidden fruit na yun, na it's also a sacrament. Anyway, uh, sa footnote lang yan. Ang nagpas, uh, uh, ang naging forbidden ng fruit na yun, hindi dahil sa hindi sa pwedeng kainin, naniniwala akong masarap talagang lasa nun. Pero naging forbidden siya or ipinagbabawal siya kasi nilagyan ng Diyos ng sentence ng pagbabawal hindi yun nangangahulugan na hindi yun masarap. Masarap yun at likayo ng Diyos eh. Masarap yun. At mismo si Eva, nagpatotoo gamit ang komentaryo ni Moises, masarap talaga yung bungang yun. Hindi ko alam kung anong resource ni Moises, kung paano niya na-comment yun. But it's good. Tasty. Masarap sa paningin. Pero, ang ginawa nga ni Satan, take note of this, Ginamit niya yung magandang nilikha ng Diyos at ginawan yon ng hindi magandang layon. Purpose. Yan ang temptation. And so, kapag may dumadating sa atin ng blessing, question agad, Lord, okay. Sabi nga ni David, lahat ng bagay ay sa'yo. All the cows and the cattle in the field, Lord, yours. So, over ko yan lahat sa'yo. Steward lang ako, parang ganon. Pero hindi porket maganda, masarap, tingin blessing, eh magiging makadiyos ka na sa pagtanggap na no. And so i-discern natin kung yung dumadating sa atin na good ay gagawin tayong godly. Okay? Ulitin ko. I-discern natin kung yung dumarating sa atin na interpretation natin o tingin natin good ay gagawin tayong godly. Gagawin tayong godly. Kung yung dumarating ba sa atin na mabuti, ay ihahatid tayo sa tawag pa ni Thomas Aquinas na sumambon, highest good. The Lord, na kung saan sabi ng Panginoong Yesus, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. That's a good discernment ng ating tingnan. pinagalitan ko to. Etong si Satan, gusto niyang ipakita dito sa temptation niya kay Christ na, oh, come on, gutom na gutom ka na, pagbigyan mo ang sarili mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Alam ko yan, nababasa ko ang aura mo. Yung kanyang kataga na kung dito sa Tagalog, maari nating to misinterpret bilang Pilipino sapagkat kapag binabasa natin ang salitang kung, masyado tayong conditional. Pero sa Grego, ang kanya ang, ang, ang ibig sabihin niyan sa, sa grammar ng, ng, ng Grego ay hindi nagtatanong or nagda-doubt si Satan na si Christ ay kung kung talaga. No. Kundi ang, ah, ah, ang point is, since, yamang, kung ako isasalin ko yan, hindi ko isasalin ang kung uh, hindi ko isasalin sa, sa, sa salitang kung, kundi yamang. Yamang ikaw ay anak ng Diyos, since ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo to. And so, hinahamon ni Satan yung kakayahan ni Christ. Pero ito, punta ako dito sa point na to. Kapag nanunok si Satan, isa pang napansin ko sa uh, pag-aaral ng kanyang tukso is ganito. Materialism ang tawag sa philosophy, tinatawag na naturalism, at babagsak sa humanism, hedonism, epicurean. Papaliwanan ko ng salga dyan mamaya. Pero itong napansin ko sa, meron itong illustration ko dyan. So meron tayong Sarts, at meron ding mundum na pinatamis ni Satan, lipunan na pinatamis. Now, sa kanyang temptation na ginagawa, na, na gamit ang Sarts, gamit ang lust of the flesh, at etong sanlibutan, kapag siya'y natuk, nanukso, isa sa part ng discernment ko na galing yung kay Satan ganito, tinatanggal niya yung spiritual world. Tinatanggal niya yung spiritual reality. Tinatanggal niya yung spiritual value sa kanyang ino-offer na yon. And so thank God, sabi ko, o nga Lord, no, o nga no, o nga no. Kapag nanokso si Satan, Although may, may something na complication dito, no? huwag na natin pag-usapan yan. Pero basically, kapag nanukso sa si Satan, tanggal yung pagpapahalaga sa spiritual. And so kapag nakatanggap tayo ng isang tinitingnan natin na blessing, kapag pinababa nun yung spiritual level mo, oh, oh, oh, oh. question mark agad. Question mark agad. So kapag nanukso si Satan at pinababa niya yung spiritual na pagpapahalaga mo, question mark agad. Against agad yun doon sa sinasabi ni Christ na seek ye first the kingdom of God, na priority sa Panginoon. Ay, grabe. Oh, may samain ko ngayon. <laughs> Meron akong... Grabe yon Kapag meron tayong ginagawa na kung saan nakalimutan natin yung kingdom, na hindi na priority ang Panginoon, hindi na priority ang Sunday, ang pagsamba sa Panginoon. Pero ano, binigyan tayo ng Panginoon ng six days na pagtatrabaho and everything, ganyan. And then isang araw lang hindi natin maibigay sa Panginoon. Just a matter of example lang ha. No, no, no yun. Grabe yun. Minsan kahit ano pang palusot natin, if it's the Lord's Day, it's the Lord's Day. Oh, sometimes we need to sacrifice. Kapag araw ng pagsamba, araw talaga ng pagsamba. Kahit na may mga emergency pa dyan, araw talaga ng pagsamba. It's araw ng pagsamba. It's for the Lord. Kahit anong mangyari, Lord, I will sacrifice this ano. It's for you. Seek ye first the kingdom of God. At kung babasahin natin yung context ng Matthew 7, humahamon si Christ ng sakripisyo sa mga nakikinig sa Kanya. Nung binanggit niya yung Seek first the kingdom of God, Matthew 6 verse 23, ang context nun, general context, pagdating sa psychology, is sacrifice. Sacrifice. Pero yun yung ginagawa ni Satan. Tinatanggal niya yung realidad ng spiritual o sa philosophy pa, metaphysics. Na wala na akong time to explain this. Na? Wala akong time to explain. Pero yun ang magandang pang-discern dito. Kapag merong ibibigay sa Satan na tukso, tatanggalin ang spiritual. That's why dito si Christ na-discern niya yun. Na-discern niya. O, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Walang anumang spiritual value na inilagay o inilakip si Satan sa kanyang tukso, di ba, pag ginawa mo ito, lalago ka kay Lord. <laughs> lalago ka kay Lord. Now, sabihin ko nga sa inyo uli, mahabi itong usapin. Minsan may mga combination na ginagawa ni si Satan and actually sa mga susunod niyang temptation, gagamit din siya ng somehow na spiritual value but deception pala. But sa puntong ito, if gustong i-focus ni Satan yung kanyang tukso sa materialism, ito lang yung totoo. At nakikita mo ba yung Diyos? Kapag ikaw ba'y, I mean, wala ka ng pera, may kamay ba dyan na biglang sumusulpot dyan sa dingding mo, na gaya ng nangyayari sa Old Testament? Nung panahon ni Dali, na may susulat dyan, uh, ganyan, ganito at ganon. Wala ka naman makikita dyan eh. O kaya kahit sa langit, wala ka makikita naman. May nagsusulat na kamay dyan ni, eh, ni Lord. Kung talagang siya ay Diyos, magpakita siya. Walang ganon. Walang ganon. And so how do you Israel. Yun ang kanyang gustong sabihin dito. So, dinadala ni Satan yung isip ng tao at puso ng tao sa materialism upang hindi pahalagahan natin yung spiritual. Pero sagot ni Christ, grabe dito na. Ginamit niya yung ito, nasusulat sacred writ. Gumamit si Christ ng sa wika pa ni Calvin, through fighting. John Calvin. Ito ang tunay na pakikipaglaban. Ito ang tunay na shield laban sa materialism na binabato ni Satan. Ano yon? Balik ka sa talata. Balik ka sa Bible. Maniwala ka sa Bible. Kahit na pinag-aalinlanganan niya ni Satan o kaya binibigyan ka ng kaisipan na pinag aalinlangan uh, ah, na, na, na, nilalagay ka ni Satan sa pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, balik ka pa rin sa Biblia sapagkat merong inherent, merong likas, merong ano bang inherent? Nakalimutan ko yung wikang Tagalog hindi lang yung katangian. Mer, eto na lang, merong nananahang kapangyarihan sa nasusulat. Dito ako magtatapos. Ewan ko kung, kung nararanasan nyo to. Subjective itong sasabihin ko, pero ewan every time na kapag ako'y minsan depreso kaya merong sariling pakikipaglabang spiritual, nararamdaman ko yung inherent power ng scripture kapag binabasa ko siya. And of course, by the help of the Holy Spirit. Nagugulat na lang ako na as I read the Word of God sa panahon ng aking problema, may kakaibang tilamsik siya, tapos may kakaibang hipo siya sa puso ko. Merong kakaiba siyang pagbabasa sa kaluluwa ko na, uy, grabe, napaka-powerful. Saan yung galing? na parang biglang nabubuhay yung, yung letra, yung talata. Yun yung sabi ng mga theologians na inherent power ng scripture. May kapangyarihan. Ito hindi lang to letra. Hindi lang to letra. Kaya't sabi niyang ng paborito kong uh, spiritual ano uh, tawag ng mga spirituals na walang iba kundi si Thomas A. Kempis ang pagbabasa ng Biblia ay hindi sa pamagitan ng mata kundi ng mata ng puso Sapagkat habang binabasa mo ang Biblia, binabasa ka rin ng Biblia. Binabasa ng Biblia yung laman ng puso mo. And I think nagaganap lang yon kapag merong Holy Spirit talaga sa ating buhay. Habang binabasa ko siya, hindi lang ako yung nagre-read sa kanya, nire-read niya rin ako. At doon ko na-realize, kapag gamit yung sa temptation ni Christ, kapag ikaw ay mayroong nasusulat merong kumbaga memory verse. Nakalimutan ko na naman yan. Sa puso mo, pambihira. Nagiging sword yun ng Holy Spirit laban sa manunokso. Hindi ko yan kaya niya explain sa inyo by theory. It's an experience na kayo lamang yun siyang makararanas. Kapag puno ang puso natin ng salita ng Diyos, nagiging sandata yon ng Espiritu Santo sa puso natin at ng ating puso't isipan laban sa manunokso. Doon tayo nagkakaroon ng lakas para sabihin kay Satan, hindi ako naniniwala sa ganyang value na ang material lang ang totoo, na ang tiyan ko lang yung mahalaga, na yung damit, baro ko lang yung mahalaga, na yung bahay ko lang ang mahalaga. As long na yung binibigay mo sa akin, ikaw mundo, ikaw satanas, ay hindi naglalapit sa aking Diyos na siyang bukal ng kabutihan, hindi ako maniniwala sa sinasabi mo, sinungaling ka. At dahil sinungaling ka at ang kasinungalingan ay hindi kabutihan, kahit sa umpisa kapag sinunod kita parang, hmm, masarap yan, pero panandali ang aliw lamang. Alam ko na sa bandang uli kapag sinunod kita, babagsak ako. Pero kapag yung Diyos, nag-offer ako ng sakripisyo ko, kahit gutom ako ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At yung ginamit na salita ni Kristo, hindi natin makita sa wikang Tagalog, is Rhema. Which is ang ibig sabihin ng ilang mga theologians, is specific word for specific situation. It's makaira. Iyon ay maliit na spada. It's a hand-to-hand -hand combat na ang ibig sabihin, kung meron kang specific word for specific situation at lagi ka nagbabasa ng Biblia araw-araw, lagi kang mayroong makaira na pwede mong ihagis kay Satan parang ninja world. Ganon. Ah, inano mo ako, itong para sa'yo. At yung, yung makairos na yon para yung homing device na kahit saan pumunta sa Satan, susundan siya. Ang point ko lang sa ganyang illustration is, napaka-powerful ng rhema. Napaka-powerful ng sinabi ni Christ na bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi ka iiwan ni pababayaan ng salita ng Diyos. Buhay yun. Actually, kahit na, sabi nga ni David, My heart and my flesh, they fail. Nangihina ang puso ko at ang laman ko. Dumating ako sa ganung point. At etong natuklasan ko, God is the strength of my heart. Therefore, whom I have in, he in heaven but you. Sino sa langit yung kasiyahan ko kundi tang ikaw lang? So nagkaroon si David ng kasiyahan because God's strength strengthened his heart at nangyari yun sapagkat merong nananahang salita ng Diyos or revelation sa puso ni David. And so yan yung ating panlaban sa materialism ang salita ng Diyos. So wag nating mamalitin ang Bible reading. Huwag mamalitin ang pakikinig ng preaching. Kasi yan yung nagbibigay sa atin ng eto, mga sumusunod. Origin, meaning, being, reason, beauty, values. In other words, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kabuluhan at tagumpay sa buhay. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagbubulay na ito sa sandaling ito. Maraming salamat na ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa at bukal ng aming kalakasan, lalo't sa panahon o sitwasyon na kami nangihina. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag maniwala sa kasinungalingan ni Satanas, bagamat yung kanyang kasinungalingan ay binabalot niya ng katakam-takam na napambalot Panginoon. Ngunit ang loob pala ay lason. Tulungan mo kami na wag maniwala sa mundo, sa takbo ng mundo. Salit maniwala kami na ang tunay na kabutihan, ang tunay na tagumpay, ang tunay na success ng buhay ay yung maniwala, magtiwala sa sinasabi sa iyong salita. O banal na Espiritu, Gamitin mong mensaheng ito sa aming puso. Gamitin mo ang talatang ito naming pinagbulayan sa oras na kami minsan tinatangay ng tukso ni Satanas. Ipaalala mo sa amin, Banal na Espiritu, kung ano ang higit na mahalaga, yung tunay na mahalaga sa buhay na walang iba kundi yung pagiging makajos. Makajos. Yan ang nais namin, Panginoon. Maging makajos. Malapit sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming papuri, papuring pagbubulay. Amen. Amen.